mailaz igotzeak eh, ekartzen duena da, uh, bertze, e, bertze eskaera bat, eh, bertze eskaik izun segur ahamlarien mailan, baita material mailan eta, eta ekonomia mailan ere segur ere. Baina, bon, optarako dugu ere uh, zuzenaritza talde bat usatu eta optan gugu eta ba, nola talde ezberdinekin ari giren unbait eh, donibane eta angeluko elkartekin. Nahi genuke ere berdin eh, Bayonako elkartekin gehiago lan egin, elduden urtari buruz, eta, eta zerretik ez, e, aurtengo maila hobetu indartu, eta oin hobekiago ibili nuk urtean.